upotofu wa wazi hawana lao jambo وهم يعبدون الأوثان يعبدون مسنام فسمعت برجل بمكة yukhbiru akhbaran nikapata habari kuhusu bwana mmoja maka aeleza watu habari bimaana habari za ajabu asema apokea wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kimkusudia nani mtume sallallahu alaihi wasallam katika mwanzo wa da'wa yake faqaadtu ala rahilati nikapanda kipando changu imani nikaelekea kwake faqadimtu alayhi فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا كاجا kwake wakati huo nikampata mtume sallam amejificha katika da'wa yake juraa'u alayhi qaumuhu na jur'a yani jamaa zake ni kama wamesalitiwa juu yake wako dhidi yake wampinga mtume sallam kwa ujasiri wa hali ya juu na mtume sallam wakati huu ndio mwanzo wa da'wa uislamu dhaifu kitu kigeni فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة وانا جماعة كسيري سيري كيميا كيميا mpaka kaingia kwa nani kwa mtume sallama makka فقلت له ما انت kamuuliza kwani wewe nani قال انا نبي mimi ni mtume فقلت وما نبي نمتوم nini قال ارسلني الله Allah amenitumiliza mimi فقلت وبأي شيء أرسلك amekutumiliza kwa jambo gani قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء amenitumiliza mimi kuwahimiza watu kuunganisha kizazi na kuvunja masanamu na apwekeshwe Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada asishirikishwe na chochote na hii hadithi ni ndefu kuna sehemu ameipunguza qala qultu lahu faman ma'aka ala hadha nani yuko pamoja na wewe katika jambo hili qala hurrun wa abdun waliohuru na watumwa tuko pamoja قال ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن به na wakati huo alikuwa katika wale waliomwamini Abu Bakar na Bilal Abu Bakar hur na Bilal alikuwa ni mtumwa radiyallahu anhu arda فقلت إني متبعك ويبانا akamwambia mimi nakufuata katika kudhihirisha Uislamu haimaanishi nakufuata katika Uislamu kisha mtume sana atamkataza la alisilimu kisha akamwambia nitakufuata katika kudhihirisha Uislamu qala innaka la tastati'u dhalika yawmaka hadha kwa hakukusudia kuwa uwezi kusilimu leo sababu so, tayari watu walikuwa wasilimu amesilimu Abubakar amesilimu Bilal na wengineo lakini kuidhihirisha dini ndicho anachokusudia hapa hilo jambo huliwezi leo ala tara hali wa hala nnas uone hali yangu na watu iko vipi anaidhihirisha uislamu iwateswa walakin irji ila ahlika فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني إلى آخر الحديث lakini wewe rudi kwa jamaa zako silimu akabeba uislamu wake akaambiwa haya rudi kwa jamaa zako kaa kimya kutulia ukisikia kuwa nimepata ushindi Allah amenusuru basi njoo takuwa tayari uislamu wadhihirishwa wakati huu ila akhir alhadith na hadithi ndefu mpaka atakuja kwa mtume salama wapi Madina mtume salama atamkumbuka nakumbuka ukija ukisilimu katika watu wa mwanzo kabisa mpaka mwisho wa kisa chake ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالحث على صلة الرحم وبيان عظيم شأنها من أول رسالته وبداية بعثته hapa kuna faida kuwa mtume salama amehimiza ameanza kuhimiza kuunganisha kizazi na kubainisha ukubwa wa jambo hili kuanzia mwanzo wa risala yake mwanzo wa utume wake alipoanza kutumilizwa قبل أن تفرض الصلاة والزكاة وبقية أركان الإسلام قبل hata ya kufaradhisha swala na kufaradhishiwa zaka na nyinginezo katika nguzo za Uislamu waqaranaha bitauhid bali akaunganisha jambo la kuunganisha kizazi pamoja na nini na jambo adhimu la tauhid akasema arsalani bisalati alarham wa kasri alawthan wa an yuwahhada Allah la yushraku bihi shay'un maana kuonyesha ukubwa wa jambo la kuunganisha kizazi limetajwa pamoja na nini na tauhid وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر ونموج بدوي alitokeza mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam katika mojawapo wa safari zake فاخذ بخطام ناقته au bizimamiha akashika zile kamba anazofungwa yule ngamia kwa yule anayempeleka yule ngamia kazishika zile kamba bedui akamzuia mtume sallallahu alaihi wasallam ثم قال يا رسول الله أو يا محمد أخبرني بما يقربني من الجنة وما يباعدني من النار يا رسول الله أو يا محمد بدوي nipe habari nijuze kwa kile kitakachonikaribisha mimi na pepo na kuniweka mbali na moto na haya ndiyo malengo anayotakikana kuwa nayo kila Muislamu kuwa vipi ataweza kuingia peponi na vipi ataweza kuwa mbali na nini na moto wa jahannam na masahaba akili yao na moyo wao ulikuwa ukizunguka katika mambo hayo mawili vipi ataingia peponi au atafanya amali imkaribishie kuingia peponi na kujiepusha na kila ambacho ni sababu ya yeye kwenda motoni nyoyo zao zimefungamana na akhira ndio maana wakawa maswali yao ni kama haya قال فكف النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر إلى أصحابه mtume salama akasimama kisha akawatizama sahaba wake ثم قال لقد وفق au laqad hudiya kisha akasema huyu bwana Allah amemwafikisha amemuongoza katika khairi qala kaifa qulta rejelea tena swali lako usemaje qala fa'ada akarejelea swali lake فقال النبي صلى الله عليه وسلم تون سلام كما انبيا تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحمة تع الناقة متفق عليه نتومي صلى الله عليه وسلم بيه موابود الله سبحانه وتعالى وسم شركيش نتشوت اسمه مش صالة توزاكا انغنيش كزازي na umwache ngamia wangu nde zangu niachie ngamia wangu kama alikuwa amemzuia ngamia wangu na la mwisho niachie ngamia wangu wacha nde zangu nishakwambia shikamana nayo vizuri هذا فيه حرصهم على الخير وما يقرب من الجنة ويباعد من النار hapa kuna dalili ya kuonyesha pupa ya masahaba katika kuitaka kheri na kila kinachowakaribisha wao na pepo na kuweka mbali na moto kama tulivyotaja masahaba ilikuwa moyo wao umefungamana na hilo na mtume za salama daima alikuwa akiwafunganisha nyoyo zao na akhira na ndio ansar walipochukua bai'a katika bai'atul aqaba ya kumnusuru mtume sallam na kumhifadhi kama wanavyohifadhi watoto wao ndani ya majumba yao atakapokuja Madina walipotaka kutoa bai'a mmoja wao aliwazuia ya rasulullah wamadha lana tutakufanyia haya yote sisi tutapata nini qala lakumul janna nyinyi mtapata pepo hakuwaambia mtapata vyeo serikali ya Kiislamu ikisimama mtakuwa mawaziri mtakuwa nini na ndiyo maana hata katika jambo la khilafa kwa sababu ni haki ya makuraish likarudi kule kule kwa makuraish ansara kabakia kama kawaida pamoja na kuwa masahaba wote ni wapeponi lakini ahadi yao ilikuwa ni kumnusuru mtume sallam lao si dunia ni kuwa malipo yao ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala watalipwa pepo na hili tukilisema tumaanishi kuwa wale masahaba ambao walikuwa na vyeo basi wale wote peponi bali alishikilia cheo cha khilafa baada ya mtume sallam ni mbora katika wao Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu arda kisha Umar kisha Uthman kisha Ali Ansar wakachukua bai'a kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa jazaa ya pepo na hatuna shaka ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala atawalipa pepo kwa ile khairi kubwa aliyofanya lahumul janna قال وقد طلب هذا الأعرابي وصية جامعة تقربه من الجنة أو تدنيه منها وتباعده من النار na huyu bedui alitaka wasia ambao utakusanya kila ambacho kitamkaribisha yeye na pepo na kumweka mbali na moto فذكر له صلى الله عليه وسلم أمورا أربعة ثم سلم كم تجي mambo manne بدأها بأعظم الأمور وأجلها على الإطلاق وهو توحيد الله عز وجل والبراءة من الشرك متوم صلى الله عليه وسلم akaanza kwa jambo ambalo ndilo kubwa zaidi tukufu zaidi ala al-itlaq nalo ni jambo la nini la tauhid kumpokesha Allah katika ibada na kujiweka mbali na kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala ثم فنى بالصلاة التي كتبها الله على العباد خمس صلوات في اليوم والليلة كيش لبيلي كتجي صالة أما الله من فرديش جوية وجواك صلتان كتكم شانا نوسك وهي أعظم فرائض الإسلام بعد التوحيد أن يفراضي إلي كوب وزيد يو إسلام بعد التوحيد ثم الزكاة kisha akataja ibada ya zaka وهي قرينه الصلاه في كتاب الله عز وجل na sala ni mwenzake au zaka ni mwenzake swala katika kitabu cha Allah wa aqimu salata wa atu zakata katika sehemu nyingi utapata kuwa ikitajwa swala yatajwa na nini na zaka wa hiya fariidatun adhimatun min faraid alislam ni faradhi iliyokubwa miongoni mwa faradhi za Uislamu قال ثم ذكر صلة ثم ذكر صلة الرحم وأنها عمل مبارك وطاعة عظيمة تقرب العبد من الجنة وتباعده من النار kisha akataja kuunganisha kizazi na kuwa ni amali iliyo na baraka ni taa adhimu inayomkaribisha mja na pepo na kumweka mbali وقرنها النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه الطاعات العظيمة تزاما أميتاج جنب لكم غنيش كزازي فموجنا إذ طاع عظيم التوحيد الصلاة والزكاة ويكفي هذا دليلا على شرف صلة الرحم وعظيم مكانتها من الدين ناتش إليزه هي kuonyesha utukufu wa kuunganisha kizazi na cheo chake kikubwa katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرحم شجنه من الرحمن فقال الله من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته رواه البخاري وعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرحم شجنة فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته وعن أبي العنبس قال دخلت على عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في الوهط يعني أرضا له بالطائف أرض ياكب وطائف فقال عطف لنا النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه فقال الرحم شجنة من الرحمن sawa سما شجنة أو شجنة yote من يصلها يصله ومن يقطعها يقطعه لها لسان طلق ذلق يوم القيامة رواه البخاري في الأدب المفرد قوله شجنة من الرحمن بضم أوله وبكسره شجنة أو شجنة يتمسع أصله اشتباك العروق والأغصان أصلياك نيل مزيزي كشكانا أو فتاقا أي أخذ اسمها من هذا الاسم بمعنى jina Ar-Rahim limetokana na jina Ar-Rahman na tuliwahi kutaja kule nyuma kama taqaddama ana Ar-Rahman khalaqtu Ar-Rahim wa shaqaqtu laha isman min ismihi wa shaqaqtu laha isman min ismihi makumbuka ya hadithi tulisoma kwa nyuma والمعنى أنها أثر من آثار الرحمة مشتبكة بها maana yake ni kuwa hii ni arrahim ni athari katika athari za rehma za Allah subhanahu wa ta'ala imeshikamana na rehma ya فالقاطع لها قطع عن نفسه بابا عظيما من ابواب نيل رحمه الله تعالى من يكوكاتا كزازي امكاتا ملانغو عظيم كتك ملانغو يكوكاتا رحمه ياكي الله سبحانه وتعالى قوله لها لسان طلق ذلق يوم القيامة أي تقوم الرحم يوم القيامة لها لسان فصيح بليغ سكو قيامة كزازك تسمامك كي ونوليم أوليون فصاحة ونوزنغمزة تطلب حقها الذي وعدها به سبحانه عندما قامت بين يديه وقالت هذا مقام العائد من القطيعه kizazi kitasimama siku ya kiyama na kutaka haki yake ambayo Allah amekiahidi pale kizazi kiliposimama mbele ya Allah kikasema hiki ni kisimamo cha yule anayejilinda na wewe kutokamana na kukatwa faqala laha subhana Allah subhanahu wa ta'ala akakiambia kizazi na'am ama tardina an asila man wasalaki wa aghta man qata'aki qalat bala qala fadhaka laki huridhi wewe ni muunganisho atakayekuunganisha na ni mkate atakayekukata sema bala hilo limeridhia قال يوضحه ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نيوك وازي زيدي حديث أبي هريرة رضي الله عنه سيما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرحم شجنة من الرحمن تمريو من شجنة نمتو كمان جين للرحمن تقول يا ربي إني قطعت siku ya kiyama kizazi kitasema mimi nimekatwa ya rabbi inni usia ilayya watu wamenifanyia vibaya mimi ya rabbi inni dhulimtu nimedhulumiwa ya rabbi قال فيجيبها الله تكيتكي كزازي أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك هرذيني مونغانيشا na kumkata yule atakayekukata kwa hivyo kiunganisha kizazi na tumeeleza njia za kuunganisha kizazi kwa kuwasalimia jamaa zako kuwatembelea kuwasaidia na hata ikipelekea kuwa mko mbali basi kwa kutumia simu kujulia na hali hata kwa ujumbe pia hizi ni njia ambazo Allah ametusaidishia katika asili hii za kuunganisha kizazi usiwache usiwache unganisha kizazi au sivyo jambo lako litasambaratika na kukatika kama vile ulivyokata kizazi na ndio Allah alivyokiahidi kizazi kuwa atamkata yule atakayekikata wallahu almusta'an نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك وبارك الله فيك